deli dolu Arada onu sorup ağlıyorsun Elim kolum bağlı moruk Ben hala bağırıyorum Korkudan da soramadım Kim için ağlıyordum, lanet olsun her şeyinle Bu şehre bağlıyorsun Yazım kışım aynı hala Bu defter aynı 20 yıldır aynı şişem Azaldı saygım Ferhat değilim tamam değildi denge bitmemişti davam Ağlamazsam anlatamam diyor ki düştüm Niye mi küstüm ona kalp akıldan üstüm Ben yürekte süstüm yerim değildi belki Yıkılsaydım ben vardım sırtımda mermi Haramette gel kadın mutluluğuma engel ol Mutlu sonum olmasın kafanda kur bir yol Şimdi belki dinliyorsun bu parça bitmiyor Ben çekildim izliyorum da görmedim bir mutlu son Gel dediğimde neredeydin hangi evde katilim Sakinim bir hayli şimdi var benim de şahidim Ben de kimine şahidim belki şairim Yemin bozdum ondan işte kırıldı sahilim